для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Івана Меліжа подых навальніцы. Выканаўца артыстка Лікапташок. пташок. Хадоська хутка і зусім забыла ўсё і чула адну ў руках цёплая грабільна. Бы не было нічога, акрамя грабель, акрамя шаматкога сена, спрыту і дужасці ў руках. Зацятая шчырая хадоська ў працы. Не стане, каб і пот сцерці з твару, загарэлага да чырвані, як бы распаленага спёкой. Толькі вочы памутнелы ад утомы з белымі выгралымі ад сонца вейкамі прыжмурыць. Калі пот наплыве на твар, нецярпліва махне рукою. Праўда, каса часам развяжацца, закоўзаецца па плячах на спіне, тады гадоська прыпыніцца, хуценька прывяжа на крые хусткай ды зноў заграблі. Валасы, што бялюткімі кудзеркамі выбіваюцца з-пад хусткі ля шыя, пацямнелі мокрыя, аж вада цячэ з іх. Цячэ вада па гарачай шыі, па твары з крапінкамі канаплянкамі, салоніць губы. Але хадоська ганяе і ганяе граблі. Калі нікалі яшчэ похапкам вытра смяглай пачарнелую куточка губы, страшэнна яе сушыць смага. Як мару успамінаецца, беклашка падвозам, толькі хадоська, не бяжыць да яе, трывае, умее трываць хадоська. Хорошая хадоська сабою стала, красуня канапляначка, невялічкая, акуратная, як казаў Хоня. Яна яшчэ пакругела, здаецца, уся налілася дужасцю. Дужая стала яе шыя, Дужыя паўнаватыя рукі і прухкія ногі, поўныя грудзі напіналі высокапалатняную кофтачку і хадзіла і стаяла хадоська прама. Заўсёды ў паставе ў рухах яе чуліся прухкасць і дужасць. Хараство неабы як здаровай дзяўчыны, у самой поры спелости. І яшчэ чулася ў хадосцы нязнаная калісьці годнасці і строгасць. Строгія былі вочы, строгія губы, што, здавалася, не маглі смяяцца. Хорошая была ходоська, асабліва цяпер, у заўзятасці працы з пацямнелымі як бы хмарнымі вачыма, з гарачымі губамі, з гарачым подыхам і ў тым, як яна рабіла, бачылася, колькі ў яёй дужасці маладога агню. Прыгожая хадоська было сярод куб сена і лазняку, сярод зіходкай залітай сонцам сенажаці. Толькі не было любавацца каму ёю, усе нават хоня жылі сваім клопатам і рабілі. Адна маці распораз паглядвала але не так з замілаваннем, як ужо са звыклым жалем за немаведама чаму няўдалы дзявочы лёс хадоскі. Тут на балоце матчына жаласць часта была не толькі прахадошчын лёс. Шкадавала маці. Няхай бы перадахнула хадоська трохі шкадавала, але не гаварыла дачцэ. Ведала, што тая ўсё роўна не паслухаецца. Праз некаторы час, Нарэшце, дзякую Богу, уткнула граблі ў купіну хадоська і падалася да воза. П'е з біклагі. Паставіла біклагу зноў у ямку над возам. Маглі б сесці, пасядзець хоць трохі. Разам з маткою дакнеш, зразу ж рупліва зноў яна ідзе да грабель і, ідучы, касу перавязвае і выцірае твар. Увесь дзень да позняга вечара да цемры шчыравала хадоська. Зграбала сена, зносіла з іванкам копы, а потым з бацькам з маткою з іванкам складывала стог. Нарабілася так, што ішла цёмным балотам к свайму агеньчыку як не сваімі нагамі. Усё цело было як не сваё. Лей цягнула спіну, каб памыцца з лужы каля куста але яшчэ ўзялася памагаць матцы падаваць вячэру, потым зноў памыла посуд, лыжкі і павалілася спаць, не чуючы нічога. Хадоська думала, што засне зараз жа, Санлівая дрымотнасць і праўда агарнула ў момант, ухапілася звыкла закалыхваць. Але не захкалыхала зразу. Сон не ўзяў яе. Невядома адкуль у зморанай санлівасці паявілася, затрывожыла незразумела, але чула яна нядобрая клопатнасць. А потым, як бы неспакойны вецер прайшоў, чамусьці, заныла ў яе ў грудзях і стала чагосьці жаліва, чагосьці стала браць горнасць. Быў балотны след, чорная тарфяная вада полезлі ў душу нядобрыя, раптам неяк асабліва ясныя пякучыя ўспаміны. Як стаяла яна над процьмай глінішчанскага возера, як кражылася тады галава, як аб'язджаў, беражок, як ішлі да знахаркі, як сядзела, чакала і як ішла потым ад яе, нібы нанова вярнулася чорная, холодная, страшная тая ноч. Нанова з большай неадступнай сілаю вярнуліся і ўзялі адчай, страх, боль і сорам. Згадала хадоська, нібы толькі учора выйшла з яе баковачку, узюрывецкой больницы у момант як бы нанова вярнуліся тыя нямілыя сцены той нямілы ложак той брыдкі бальнічны пах і ўсё з чым было тады нямілае нястерпнае жыццё нібы нанова вярнуўся шалёны ветер і гарачы снег той ночы калі хацела кончыць усё разам беспрытульнасць таго неласкавага дня калі ехала дадому у і нібы нанова пачула, як забрахалі раптам карчовы сабакі, калі сані паўзлі вуліцаю. Каб адагнаць тыя злыя згадкі, Хадоська стала знарок думаць пра лепшае. Пра хоню. А што ж рабіць з ім? Злуецца ўжо ён на яе і ці дзіва, столькі ён ходзіць. А мой праўда, пайсці за яго. Любіць жа, што не думае, любіць. Хіб не любіў, хіба б хадзіў столькі хлопец добры на адзін, адзін на ўсё сяло такі. Адно, а бязбожнік, не шануе Хоня Бога, Але это перамяніць можна і матка яго хоча заве яе. Успомніла нядаўнюю сустрэчу. Сама матка Хоніна позвала яе хадоську. Яна ляжала на ложку і споцемку углядалася. Хоць слова спачатку не сказала, але хадоська пачула, спадабалася яна ёй. Хоніва матка заплюшчыла вочы, помаўчала яшчэ, а потым вінавата паварушыла губамі. Страшная, мабуць, я стала. А хадоську ўзяў шаль, супакоіць яе захацелася. Не, не страшная, Саўсім не страшная, вот сказалі: Няшчасная толькі. А што няшчасная хіба вы вінаватыя ў этом? Старой было відна, спадабаліся яе словы ад хадоська не адступаў жаль шкода было ёй хоневу матку шкода таксама і хоню шкода малых што спачатку дзівіліся на хадоську а потым разбегліся з хаты кудысьці яшчэ два разы заходзіла хадоська да хоневай маткі сядзела на ўслончыку ля ложка няшчасная сама чула ў ёй як бы прыцельку сабе з ёй было хадосьцы ціха і спакойна адно нядобра было даводзілася асцерагацца кіп не наплялі языкі што да хоні яна сама чапляецца Хоня добры сказала неяк матка яго не думай нічога вельмі добры А хіба ж яна хадоська не знае што хоня добры але хіба ад гэтага лягчэй Бяда ж не ў хоню, бяда у ёй, у ёй. І хадоська ўзяла горнасць, захацелася ёй плакаць. Яна астрывала, але ўсярэдзіне ныла, балела і з гэтым болем зноў успомніла Ганну на возе і падумала пра яе бяду і не толькі не пачула жалю, але нават спакою, які быў удзень. Узяла нават, вастры, як зазвычай непрыхільнасць. От і ў іх бяда. І тут жа падумала хадоська, што нядобра помсціцца чужой бядзе, але памяць, памяць. Злосна напомніла, як першы раз твару твар напаткала яна Яўхіма, калі вярнулася з Юрвіч. Нібы зноў прайшла паўз яго, І нават калі зноў згадала Ганну, нядаўняе, здавалася ціхую ўжо, як сышліся, раптам беручы шчавель за напамінкам пры Яўхіма, і гэта было ей вельмі непрыязна. І ці дзіва, І там на полі хоць былі блізка з Ганную, яна тады слова ёй не сказала: « Бы сцяна між іх была. Вось і Ганна зазнала гора, думала тады хадоська. Вось і ў яе. Тут хадосьчыны думкі нібы наскочылі на другую, большую, агромністую. Увайшла, уламілася раптам не першы раз згадка пра сваё малое і яе тады хадышку запякло адчаянае, няўцемнае. Яна сама сваё малое загубіла. заўсёды побач разам з хадоскай. Яно то мацнела, то слабела, але не знікала. Ва ўсім, чым жыў цяпер, быў яго цень. Яно прыходзіла ноччу, ішло ў дзень, было ў думках, у настроі, ва ўчынках. Хадоська помніла той дзень калі збялелую спакутаваную яе бацька прывёз у бальніцу бяда яе не асталася ў куранях у чыстай баковачцы юрвіцкай бальніцы хадосьцы не стала весялей сорам адчай пяклі тачылі хадоську ў ціхай бальнічнай баковачцы яшчэ горні у першы ж дзень у бальніцы бы знарок узяліся нагадваць ёй на Тое, што так хацелася забыць, ледзь унеслі, калі хадоську на насілках у доктарскі пакой, доктарка пачала выпытываць. Выпытываць тое, пра што і думаць было страшна. І была доктарка тады не адна. Акрамя яе яшчэ дзве ў белым стаялі побач, хацелі ўсе ведаць, бачыць хадойшчыну ганьбу. Але не расчапіла тады хадоська губ, як, Раптам увайшоў нейкі дзядзька. Ён быў у белым, намерыўся здалося таксама слухаць, глядзець. Хадоська, амаль непрытомная бы ажыла, заматала галавою, дзіка закрычала: тады не, не. Яна ўсё крычала і рвалася ўстаць з насілак, але дядзька пайшоў, і тады доктарка штосьці пачала гаварыць, супакойваць, А яна, усё крычала, пока зусім не аслабела ў моцных руках жанок і ў белым страціла сваю непрытомнасць. ненавіснае было з таго дня хадосцы усё у юрвіцкай бальніцы. І белыя дахтары, і гаваркія назойлівыя жанкі суседкі, і блізкі ельнічак за акном. Ёй чулася, што ўсе ведаюць пра яе. Здавалася, што і глядзяць неабыяка, а з патайнымі нядобрымі думкамі, як бы смеючыся з бяды яе, з яе сораму асабліва ненавідзела тады хадоська таго дужага нахабнага дзядзьку ў белым пра якога казалі галоўны врач які ледзь не кожны дзень абыходзіў усіх пасміхаючыся распытваў аглядаў спачатку хацеў ён падысці да хадоськи але хадоська ледзь убачыла гэта яго здалося брыдкую смешачку насытым чырвоным твары раптам затрэслася, як вар'ятка, закрыла вочы руками і закрычала. З таго дня дядзька ў белым не падыходзіў больш да яе, і калі быў ля суседак жанок, трымаўся асцярожна і далікатна. Не радавалі ў тыя дні хадоську і бацькі, што часта, вельмі ж часта прыязджалі з дамашнімі гасцінцамі. Хоць ці бацька, Не матка словамі не прыгаварыліся, але чула хадоська, што яны ведаюць, якая бяда ў яе. І хадоська гарэла ад сорму ад вінаватасці, ад крыўды і маўчала, маўчала непрыхільна. Хвіліны дрычакацца не магла, калі яны паедуць ад яе. Пасля сустрэч з бацькамі, Хадуську асабліва даймала трывога пра тое, што, мабыць, ужо багата, хто ведае ў коранях пра яе грэх. Ведаюць, можа, усе хлопцы, усе дзяўчаты ведаюць і смяюцца. Яна часам так ясна гэта ўяўляла, як яны гавораць, як смяюцца з яе, што здавалася чулы іх галасы, бачыла ўсіх у вачавіткі і хадоська тады камянела ад адчаю. доўга шкадуючы згадвала кадоська бездань азярца калі глінішчаў Чаму тады збаялася? Чаму ж не кінулася, не кончыла ўсё адразу. Ні адзін дзень, ні адну ноч строіла я на думкі, як загубіць сябе. За акном гулі вятры, лютавалі северныя стужы, і вылезь ноччу ў віхурнае поле ці ў лес, і ўсё кончыцца ўраз. Можна сесці, скурчыцца, заснуць. Сны кажуць сніцца будуць толькі, і ўсё. Не страшна, не балюча, зразу стане лёгка. Канец усёй пакуці адразу. Яна памятае, як пад поўнач ціха выбралася ў калідор. Санітарка спала на састаўленых табурэтках, і тады хадоська асцярожліва на пальчыках абмінула яе. Дзверы былі замкнёны, але тырчаў ключ. Хадоська хапатліва крутнула ім і нічога ўжо не цемячы рынулася ў сенечкі, займеў ветраную цемень у сівер. Санітарка потым гаварыла, бразнулі дзверы, моцна пайшоў холад. Хадоську здагналі за агародку хвойніку ў снезе, можна сказаць, у адной, сарочцы. Вось якія ўспаміны былі ў хадоскі. А на другі дзень прыехала маці і адразу ж дачулася пры хадушчыну ночы ці дзіва ўся бальніца тады гула пра гэта. Чулае матчына сэрца, Уміг зразумела, што задумала дачка і глядзела тады на хадоську вачыма поўнымі болю слёз, Бошкала, жахалася, благала, рыбачка, хадосечка. Што ж я та ты галовачка ўдумала? Бацьку, матку не шкадавала браціка ў сястрычак. А ці ж мы не глядзелі цябе як вока сваё не любілі, не шкадавалі хіба. Як жа ты магла ўдумаць такое? А хадоська слухала, але нібы не разумела нічога. Не было ў ёй ні шкадавання аб сваім учынку, ні жалю да маткі. Да ўсяго яна чула, як нешта сціскае, нешта ломіць яе поўніць усю такім холадам, што вось-вось не ўтрываеш, закалоцішся бы ў трасучцы. Хадоська тады заплюшчыла вочы і показала матцы, што спіць. Але у нястрымнай лихаманцы яна не бачыла, як сышоў дзень, як наступіў вечар, як запалілі святло, і ўвечары холад раптам прапаў. І цела стала гарэць, зрабілася так душна, што не было як дыхнуць. Праз нейкі гарачы туман бачыла яна доктара, якога падняліся род ночы, абыякова бы з далёкай далі чула, як ён мацаў ёй лоб, ставіў градуснік, доўгую бясконцую нот, вечнасцю, якой не было ні днёў, ні начэй, не было нічога зразумелага, кідалася яна ў нястерпным агні, у нейкіх блытаных жахлівых відовішчах, стагнала, мармытала, крычала нешта. Дахтары казалі потым, што была ўжо трохі амаль, не на тым свеце. апрытомніла хадоська сонечнай вясёлай раніцай. Па марознай шыбе зіхцелі радасныя іскаркі зоркі. Ачнулася хадоська з дзіўнай нечуванай лёгкасцю, з нейкай бясхмарнасцю. Ляжала, здавалася самой лёгкая бытая пушынка. Шапні вецеры паляціць. Яна той раз ляжала так нядоўга, бо непрыкметна ўзяў сон такі ж лёгкі, як і ява. А наступнымі днямі тая ж лёгкасць была ў ёй, не адыходзіла. І ні аб чым тады не думала хадоська, нічым не турбавалася. Як бы іншы свет стаў. І марознае святло пра шыбы, і белая баковачка, і дахтары, нават той галоўны з чырвоным тварам – Інакш спаткала яна і шчаслівых бацьку, і маці, пачула нешта цёплае, святочнае, мілае. Бацька боўж больш маўчаў, адно вачэй довольных не зводзіў, а маці гаварыла, гаварыла, аж захліпалася з радасці. А во не пушчалі нас, не можна маўляў к ёй. Доктар не вялеў, ну, каторы галоўны, маўляў. Адзін раз я прасіла самога каторы галоўны плачам умаліла, што пусцілі. Ну вось прыйшла, А ты спіш і не спіш. Губкамі ўсё мыляеш, як бы піць хочаш. А губкі відно гарачыя, сухія, і так галаву павернеш і так бы ляжаць нядобра, нязручна табе. І як пабачыла я. Горна мне стала так аж глядзець не магу, слёзы так і бягуць. Хадоська, кажу ціха, так аж заходжуся. А ты, ну як пачула ці што, векі задрыжалі, расплюшчыла трошки вочы глядзіш кудысь у гору а вочы няцямныя нейкі змучаныя а донечка кажу табе рыбачка моя а ты вось як глухая бы не пазнаеш бы я чужая вачмі не павядзеш няцямныя як не жывая мамка я ж твоя кажу я табе мамка чуеш а ты хоць бы знак які ну вось паглядзела трохі са ўсім заплюшчыліся зноў вочы губкамі на замыляла, як бы ў роце перасохла бы вады табе трэба. А там раптам, як застогнеш, як загамоніш і так часта, часта не разабраць, што. І маці зноў зайшлася горкімі слязамі, слова не магла больш вымавіць. Здалося хадосьцы нейкай кволай, няшчаснай маці аж жаль яе ўзяў. Бацька не вытрымаў, папракнуў, от завяла, па нябожчыку нібыта. Дачка ж паправілася, а яна плача. Маці ўраз перастала хліпаць, рашком хусткі выцерла вочы. Па нябожчыку, А ці ж не была ўсё адно што нябожчык. Я ж можа, успамінаю і плачу, што рада, што дочачка усё адно як з таго свету да нас вярнулася. Хадоська за хвотай слухала дробныя, але цяпер здавалася такія цікавыя мілыя дамашнія навіны, пра сястрычык і брацікаў, прамачыны клопаты, ласавалася бацькоўскімі гасцінцамі. І калі матка з бацькам паехалі, калі і падумала, як яны едуць змерзлымі санямі, як выпаўзуць з поцемкаў насустрачым куранёўскія стрэхі, Калі ўбачыла нібы ў вачавіткі стрэхі вуліцу родны двор, у хадосцы разам з прыціхлай радасцю шчаслівай сустрэчы стал ныць сумку сябры выслухалі старонкі рамана івана мележа подых навальніцы выканаўца артыстка ліка пташук